Música uhum, uhum. få karameller, du ska få kola, du ska få gå med mig på bio och café. Framtiden ljus vi för varandra ska måla, du ska få sitta här så skönt i mitt knä. Du ska bli drottning i drömslottet mitt, du dit ska jag dig bära för jag är så glad. Sen ska jag dra upp en låt på handklaveret och när ingen ser det ska du svara ja. Du ska få smyckeskrin med halsband och ringar Du ska få klänningar och pälsar när du vill Du ska få känna att jag lycka dig bringar Om du vill ha mig, ja då kysser vi till Du ska bli drottning i drömslottet mitt Du, dit ska jag dig bära för jag är så glad Sen ska jag dra upp en låt på handklaveret Och när ingen ser det ska du svara ja få tvättmaskin som centrifugerar Du ska få töljer på så att du slipper stå Du ska få hembiträde som allt planerar Du ska få symaskin med nål och med tråd Du ska bli drottning i drömslottet mitt Du, dit ska jag dig bära för jag är så glad Sen ska jag dra upp en låt på handklaveret Och när ingen ser det ska det svara läpparna mina efter kyssan nu längtar Så ska det vara när man fått en jättevän. Redan ikväll till nästa vecka jag längtar Då jag får träffa dig på lördagen igen Då blir du drottning i drömslottet, mitt bud Dit ska jag dig bära för jag är så glad Sen ska jag dra upp en låt på handklaveret Och när ingen ser det ska det svara ja inget drömslott är mitt